บุ๊กทูสี่สิบสองปาตรูเซชิดอยปาตรูเซชิดอยการเที่ยวเมืองซิตาร่าอ a ราช ș ลุยวิซิตาร่าออราชุลุย ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ Este deschisă piața duminica? Este deschisă piața duminica? งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมคะ Este deschis târgul duminica? Este deschis târgul duminica? นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะ Este deschisă expoziția marțea? Este deschisă expoziția marțea? สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะ Este deschisă grădina zoologică miercurea? Este deschisă grădina zoologică miercurea? พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะ Este deschis muzeul joia? Este deschis muzeul joia? หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะ Este deschisă galeria vinerea. Este deschisă galeria vinerea. สามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ Se poate fotografia? Se poate fotografia? ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ Trebuie plătită intrarea? Trebuie plătită intrarea? ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Cât costă intrarea? Cât costă intrarea? มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมคะ Există o reducere pentru grupuri? Există o reducere pentru grupuri? มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมคะ Există o reducere pentru copii? Există o reducere pentru copii? มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมคะ Există o reducere pentru studenți? Există o reducere pentru studenți? นั่นตึกอะไรคะ Ce fel de clădire este aceasta? Ce fel de clădire este aceasta? ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะ Cât de veche este clădirea? Cât de veche este clădirea? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะ Cine a construit clădirea? Cine a construit clădirea? ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรม Mă interesează arhitectura. Mă interesează arhitectura. ดิฉันสนใจในศิลปกรรม Mă interesează arta. Mă interesează arta. ดิฉันสนใจในจิตรกรรม Mă interesează pictura. Mă interesează pictura.